35 skirsnis Didžioji Lietuvos kunigaikštyje jau pusantro dešimtmečio gyveno iš esmės taikiai. Pagyvėjo vidaus kolonizacija prasidėjusi dar paskutiniaisiais Vytauto didžiojo valdymo dešimtmečiais. Vilnius ėmė ryškėti kaip savivaldus miestas. Kernavė sudeginta 14 amžiaus pabaigoje nebeatsigavo, bet ją pakeitė išaugę į miestus Trakai ir Kaunas – ypač pastarasis įsidėstęs Nemuno ir Neries santakoje. Jis vis akivaizdžiau darėsi greitai augančios Lietuvos ir Prūsijos prekybos atramą. Padaugėjo kelių ir tiltų, pagyvėjo eismas jais, augo karčiamų tinklas, muitinės pradėjo duoti daugiau pajamų. Ponai neužmiršo ir savęs. Pirmaisiais Kazimiero valdymo metais jų žemė valda labai padidėjo. Išaugo feudalinio elito terpiai, puikiai suvokianti savo luominius ir politinius tikslus, užėmusios svarbiausias pozicijas valstybės struktūroje. Laurino Zarembos intriga tokioje valstybėje ir visuomenėje jau nebegalėjo pasikartoti. D. Europinės politikos neišplėtojimas – Europos įvykių raida leido Lietuvai pritapti prie šio civilizacijos arealo tik per Lenkiją. Visą tai lėmė santykių su šia šalimi intensyvėjimą kiekvieną 15 amžiaus dešimtmetį, nepaisant atkaklių politinių varžybų dėl Lietuvos suverenitetų. Didžiosios Lietuvos kunigaištijos valdomi pietų Rusijos prekybos keliai traukė Lenkijos miestų, ypač Lvovo ir Krokovos dėmesį. Lenkų ir Lenkijos vokiečių atsirado Vilniuje ir Brastoje. Ypač glaudžiai su Lenkija siejusi bažnytinė Lietuvos organizacija ir mokyklos. Tačiau visi šie ryšiai mažai lėmė ekonomiką. Tuo tarpu Ryga ir Prūsijos miestai – Dancigas, Tornas, Elbingas, Karaliaučius, Klaipėda – vis aktyviau prekiavo su Lietuva. Vis dėlto stiprėjanti Lenkijos hegemonija neleido suintensyvinti su Vokiečių ordinu ir Livonija politinių santykių reikalingų Lietuvai kaip atsvaros politinėms Lenkijos aspiracijoms. Skirsnemonės sutartis – niekad nebebuvo atnaujinta. Mirus Alberto II nutrūko ir Vytauto didžiojo užmėgsti Lietuvos ryšiai su Vokietijos imperija. Tai lėmė ir Alšėnų grupuotės 1440 metais žingsnis, perkelęs Lietuvos suverenumo klausimą iš karinių į politinės varžybas, tuo susilpnant faktinės hegemoninės Lenkijos aspiracijas. Visą tai Lietuvos valstybės politiką iš regioninės darė lokalinę, tačiau tokioje pozicijoje leido vadovauti savo nelenkios interesais. Tiesa, tokie politikos prioritetai turėjo ryškų šios dienos, o ne platesnės perspektyvos aktualijų pobūdį. Lietuvos ponų tarybai pavyko pasiekti, kad 1453 metais mirusį Vilniaus vyskupą motiejų pakeistų vietinis žmogus Mikalojus Džežgavičius iš šalčininkų. Tai jau buvo nemažas laimėjimas, formavęs atitinkamą vyskupų kaip Lietuvos valstybės dignitorijų skirimo tvarką. Didžiausias pasiektas praeities įdirbis – taiki padėtis didžiausios Lietuvos kunigaikštėjos šiaurės vakarų pasienyje. Atsivėja kelias vokiečių pirkliams ir vokiečių kolonistams į Lietuvos žemės. Tai nebuvo valstybės vykdoma kolonizacijos programa, kurios kadaise siekė Gediminas. Tačiau jau 15 amžiaus pradžioje – Kaune įsikūrė vokiečių bendruomeniai. Netrukus padaugėjo vokiečių amatininkų Vilniuje, o Hanzos prekyba apėmė Nemuno, Neries, Narevo baseinus. Laisvos prekybos klauzulės Vytauto didžiojo laikais tik papildydavusios politinius sustarimus 15 amžiaus viduryje tapo vienu svarbiausių Vilniaus ir Mariamburgo svarstomų klausimų. Tradiciškai šias klauzulės Kraštų valdovai pripažindavo tik deklaratyviai, neaptardami savo administracijos veiksmų, esamų ar atsirandančių savivaldžių miestų struktūrų atžvilgių. Prūsijos miestai įleidžiamiems į Prūsijos teritoriją lietuvių pirkliams taikė visus tokiais atvejais numatytus prekybos suvaržymus, o jauna Lietuvos miestų savivalda to dar nepajėgė daryti. Todėl 15 amžiaus pirmą trečdalį lietuvių ir vokiečių pirklių santykiai dar nebuvo lygia teisiai, o vėliau hanziečiai Vytauto didžiojo laikus prisimindavo kaip aukso amžių. Maždaug apie 15 amžiaus vidury Vilniaus ir Kauno miestai tiek išaugo, kad irgi pradėjo varžyti savo vokiškuosius konkurentus. Tuo metu pastarieji jau suspėjo įsigalėti palaipsniui atsirandančioje Lietuvaus rinkoje. Kaune įsikūrė Hanzos pirklių kontora. Augant prekybos apimčiai ir apyvartos tempams, ir Lietuvos miestuose didėjo pinigingų pirklių sluoksnis, jau pajėgiantis kovoti su organizuota hanziečių konkurencija. Kaip ir Prūsijoje, čia imta sistemingai taikyti sankrovos teisę, neleidžiančią atvykusiems pirkliams užsimti mažmeninę prekybą su vietiniais vartotojais. Lietuvos pirklių pozicijos krašto viduje ėmė po truputį įsilyginti, nors dar ir visą 15 amžiaus antrąją pusę vokiečių pirkliai išlaikė aktyvų puolėjų vaidmenį. Savųjų pirklių reikalai privertė jais domėtis abiejų kraštų valdžią, ypač nuo 15 amžiaus trečiojo ketvirčių. Pabaisko mūšis pakeitė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ir Livonijos ordino santykius. Prūsijoje – Lietuvos valstybės administracija, sekdama naujai įsisavinančius ištuštėjusį pasienį valstiečius, susidūrė su stipre kryžiuočių sienų apsauga ir sugebėjo užvaldyti tik Jurbarko skirsnemonės ruožą Nemuno žemupyje. 1448 metų pradžioje buvo sudaryta didžiosios Lietuvos kunigaikštijos ir Vokiečių ordino taikaus sutartis. Silpnam Livonijos ordinui šios nebyliaus pasienio grumtynės buvo kur kas sunkesnės. Lietuvių rekolonizacija stumė 1426 metais nustatytą sieną į šiaurę, o Lietuvos valstybė ne tik nevengė dėl to iškylančių konfliktų, bet atvirkščiai buvo linkusi juos netgi provokuoti. Žinoma, kariauti Lietuvą nenorėjo, nes visą jos dėmesį buvo prikaušiusi Lenkija – Tačiau darybų dėl sienų iniciatyva buvo jos rankose. Livonijos ordinas gerai suvokdamas padėtį, šias darybas vilkino. Tušiai pasibaigė 1446-1447 metų atstovų susitikimai ir 1448-1451 metų susitikimų projektai. Vis dėlto Livonijos ordino siena po truputį buvo mygiama, įskyrus nedidelį kuršo vyskupijos ruoželį prie žemaitijus. Iš visų Livonijos valdų su Lietuva ribojosi tik ordinas. Vienintelė paskata Lietuvos politikai su vokiečių kolonijomis pakilti į regioninį lygį buvo noras įtraukti vokiečių ordiną į sąjungą prieš Lenkiją. Tačiau kryžiuočių vadovybė po skaudžių ketvirto dešimtmečio pralaimėjimų to vengi. 1453 m. rūpiučio pasiūlymų ponų tarybos sukelto konflikto dėl voluinės akivaizdoje, didysis magistras Liudvikas Erlingshausenas nepriėmė. Vokiečių ordino padėtį sunkino jo valdinių brusdėjimas. Prūsijos miestai ir bajorija siekia atsikratyti griežtaus karinės korporacijos priežiūros, luominių privilegijų garantijų laukiai iš Lenkijos monarchijos, kurios jėvų ir žaliavų eksportas 15 amžiaus viduryje – glaudžiai susisiejo su Prūsijos miestų gerove. 1440 metais sudaryta bajorų ir miestiečių Prūsijos sąjunga 1454 metų vasario pradžioje sukilo prieš vokiečių ordiną. Atvykę į Lenkiją, jos atstovai paprašė Lenkijos karaliaus valdinystės. Kazimiras 1454 metų kovo 6 dienos aktu paskelbė Prūsijos inkorporaciją, kartu suteikdamas jos luomams plačią autonomiją. Prasidėjo Lenkijos ir Vokiečių ordino karas. Šis vadinamas 13 metų karas užklupo didžiąją Lietuvos kunigaikštyje, ką tik atreimusią naują Lenkijos bandymą užgrobti Voluinę. 1453 metų rudenį buvo nuslopintas žymių Voluinės dignitorių samokslas, kuriuo siekta kraštą perduoti Lenkams. Tų pačių metų lakryčio pradžioje Vilniuje įvykęs Lietuvos diduomenės suvažiavimas numatė karinį bajurijos šaukimą ir nustatė mokestį karo reikalams. Įsikišimas į Prūsijos luomų sukilimą atitraukė Lenkijos dėmesį ir labai sumažino Lietuvos valstybės integralumui grėsinti pavojų. Tuo pačiu Lietuvos ir Lenkijos valstybinių santykių perspektyva dar labiau nusitėsė į mažai apibrieštą ateitį, o tai Lietuvai buvo naudinga ir vis labiau padėjo įsisenėti alšienų suvažiavimo pasirinktai politikos bei jūs padarinių krypčiai. Pats Vokiečių ordino ir Lenkijos karas iš pradžių atrodė nesukelsintis pastarai didelių sunkumų. Dauguma Prūsijos miestų aktyviai palaikė Lenkiją, kryžiuočiai prarado didžiumą pilių, ordino išdas nebuvo pilnas. Visą tai neskatino Lenkijos ieškoti Lietuvos pagalbos. Lietuvos diduomenės brastos suvažiavime įvykusiame 1454 metų balandį Kazimiras ir Lenkijos atstovai tik prašė, kad per Žemaitiją ir Prūsiją nebūtų praleista Livonijos ordino kariuomenį. Lietuva šį prašymą patenkino. Jį vykdyti nebuvo sunku, žemaičiai nenorėjau savo žemėje matyti nekenčiamų kryžiuočių. Iš pažiūros lengvas Lenkijai karas užsitėsi. Kryžiuočių algininkai, nors ir negausūs, netrukus įrodė savo pranašumą prieš pašauktinę Lenkų bajorų kariuomenę. 1454 metais rugsėjo 18 dieną Kazimiras pralaimėjo didelį mūšį prie Konico. Karaliaus asmens sargyboje būta žmonių iš Lietuvos, iš kurių atsiliepimų ilgainių susiklausti anegdotinė tradicija apie lietuviams įgrisus į Rospšus, Kaštelioną, Deržislova Retvenskį ir atskirų bajorų giminių heraldinės legendus. Lietuva savo painiuose santykiuose su Lenkija sulaukė netikėtus atvangos. Šioje padėtyje akivaizdžiai ryškėjo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos politinės galimybės bei jos valdančiojo elito sugebėjimas jomis pasinaudoti. Užsitęsęs dviejų vakarinių kaimynų karas tapo gera proga pasinaudoti vieno kurio iš jų sunkumais, gaunant iš to kuo didesnę naudą – mažiau rizikinga būtų paremti Lenkiją ir atimti žemių iš pralaimėti pasmerkto vokiečių ordino. Taip mąstė ir veikė žemaičių seninas Jonas Kesgaila. Pasinaudojęs Klaipėdaus sukilimu prieš kryžiuočius, jis 1455 metais savo iniciatyvą ją užėmė. Šios iniciatyvos ponų tarybos dauguma neparėmė, kadangi neturtingam kraštui pašauktiniais įgulos išlaikymas užimtoje pilyje tapo sunkia našta. Atvykęs iš karaliaučiaus Livonijos ordinų 200 vyrų būrys, 1455 metų lapkritį išmušė žemaičius iš Klaipėdaus tuo metu, kai Dancigo laivai jau vežė jiems maistą. Palaikanti Joną Goštautą ponų tarybos dalis buvo labiau linkusi pasinaudoti Lenkijos keblumais ir atsiimti vakarų padalę bei prarastą vakarų voluiniais ruoželį – Oleska, Lopatina, Ratna. Šiuo atveju jo būtų reikėję stoti ne vien prieš Lenkijos institucijas, bet ir prieš patį Kazimirą. Sprendėsi ne vien užsienio politikos, bet ir pačios valstybės raidos kryptis. 1454 metų pabaigoje mirė kunigaikštis Alelka. Jo vyresnį sūnų Simoną Kazimiras pripažino ne Kijevo kunigaikščių, o tik vietininku. Simonas Alelkaitis buvo vedęs Jono Goštauto seserį. Susigiminiavę su žymiausia stačiatikių Gediminaičių šaka, Jonas Goštautas stengiasi dalį ponų nukreipti į sąjungą su sričių kunigaikščių liekanomis. Jo labiau, kad tam jis kūrė atramą, išūpindamas Severų Naugardo žemėje valdas iš didžiosios Maskvos kunigaikštijos pabėgusiam Jonui Možaiskiečiui ir Demetrijaus Šemeko sūnui Baziliui. Tokia įvykių raida grėsi ne vien ponų, bet ir atsigaunančių sričių kunigaikščių bei galingiausių dignitorių oligarchijos susidarymų. Jo labiau, kad Jono Goštauto šalininkai vėl siekdami iškelti naująjį didįjį kunigaikštį, kandidatu pasirinko Simoną Alelkaitį. Faktiškai Jonas Goštautas atsidūrė švitrigailos išėties pozicijose ir tuo siekė nubraukti savo paties iškovojimus, pasiektus vykdant alšėnų suvažiavimo nubrėžtą programą. Tuo tarpu senasis švitrigailo šalininkas Jonas Manvidaitis – palaikė Kazimierą remiančius Kesgailas. Lietuvos ponų taryba, kaip ir kiekviena oligarchinė institucija, mokėjo rasti sprendimus ekstremaliomis sąlygomis, tačiau nespėjo derinti savo veiklaus su naujais aiškiniais. Veikla Rusijoje ir pačios didžiosios kunigaištijos rusų žemėse buvo atsitiktinė, o žemaičių iniciatyva buvo leidžiama vėjais. Vieningos ir kryptingos politikos kilus 13 metų karui Lietuva neturėjo goštautų alelkaičių grupuotį pakartojo jau kartą sužlugusį Seid Ahmeto manevrą. 1455 metų pradžioje Hanas įsiveržė į didžiausios Lietuvos kunigaikštijos pietryčių žemės. Kazimiras vėl kreipėsi į hadžių gyrėjų. Pasikartojo 1453 metų scenarius. Tik šį kartą sumuštas Seid Ahmetas pasuko ne į Tyrus, o į Kijevą – kurį prieimė Simonas Alelkaitis. Totoriai įsitvirtino net Kijevo pilyje. 1455 metų žiemos pabaigoje Kazimiras jau buvo Lietuvoje, kur subūrė į palaikančių ponų tarybos dalį. Jam Liepus iš Lenkijos į Kijevą žygiavo Rusijos vaivados Andriaus Odrovanžo vedamas dalinys. Lenkus rėmė jų statytinis Moldavijoje Petras – Jie paėmė Kijevą, o Seidachmetas su savo sūnumis pateko į nelaisvę. Nors Kazimieras rėmėsi Lenkų kariuomenę, tačiau veikė kaip Lietuvos valdovas. Netrukus Eidachmetas buvo atvežtas į Lietuvą ir įkalintas Vilniuje, vėliau Kaune. Jogailaitis vengė kraštutinumų, todėl siekė susitarti su goštautuolė Alkaičių grupuote, gerai suprasdamas, kad susidūrojimas su jie sukels tik naujus konfliktus. Jonas Goštautas išlaikė savo pareigybės, Simonas Alelkaitis liko Kijevo vietininku, tačiau tik iki gyvaus galvaus. Srečių kunigaikščiams nebuvo leista atsigauti. 1455 metais mirė Zbignevas Olesnickis ir ekstremalius jėgus Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, susilpnėjo. Oponentų atrėmimas Lenkijoje ir Lietuvoje 1455 metais – leido Kazimierui kurį laiką visą dėmesį skirti karui prieš vokiečių ordiną. Lietuva laikėsi Lenkijai palankaus ginkluoto neutralitetu. Į tai jau Kazimierų buvo kreipiama 1454 metų pradžioje, kai vakarų pasienyje buvo įkurdinti 1453 metų pabaigoje sušaukti pašauktiniai. Žinoma, kariuomenę netrukus reikėjo paleisti, bet valstybės pozicija – netgi po audringų 1455 metų įvykių liko ta pati. Žemaičiai 1458 metais padėjo Dancigo laivynui blokuoti Klaipėdą. Jonas Kesgaila sustabdė susisiekimą tarp Kauno ir Karaliaučiaus. Livonija buvo izoliuota nuo Prūsijos ir tai Vokiečių ordinas ypač skaudžiai pajuto 1459 metais. Dinastinė Kazimiero pozicija buvo apginta – Kažkokį Lietuvos politinį prioritetą ponų taryba vis dėlto surado. Ir toliau išlaikant Lenkijai palankę poziciją prie Baltijos, kartu buvo sustiprinti vakarų padolės užėmimų siekiai. 1456 m. rudenį ponų tarybos atstovai Mikalojus Nemiravičius ir Eustachijus Lenčicoje griežtai pareikalavo vakarų podolės ir kad Kazimiras nuolat reziduotų Lietuvoje. Kazimierui vangiai reaguojant atsinaujino siūlymą iškelti valdovus Simoną Lelkaitį, Vyškupas Mikalojus Kesgailus, Jonas Manvidaitis ir toliau palaikė Kazimierą. Šią grupę netrukus papildė iš eilinių bajorų iškiręs Alekna Aleksandras Sudimantaitis. 1456 m. lakryčio pabaigoje Kazimieras įsirengė į Lietuvą, Kartu su juo pirmą kartą atvyko didžioji kunigaikštienė Elžbieta Habsburgaitė. Gruodžio mėnesį Vilniuje sušauktame diduomeniai suvažiavime valdovas pabandė susidoroti su Jonu Goštautu, tačiau vėl buvo priverstas tuo atsisakyti. Ponų tarybai buvo pažadėta atnaujinti didžiausios kunigaikštijos privilegijas, o Jonas Goštautas papirktas gausia žemių donaciją prie žaslių. Lietuvos ponų taryba vis sėkmingiau mokėsi kartoti Lenkų diduomenės reikalavimus. Supratęs, kad kova su vokiečių ordinu visų pirma buvo jau pinigų karas, Kazimiras šį kryžiuočių ginklą nukreipė prieš juos pačius. Gaudamas pašalpas ir paskolas iš turtingų Prūsijos miestų, jis ėmė perpirkinėti algininkų įgulas ordino pilyse. Lenkijos persvara iškėjo, tačiau karo pabaigos dar nebuvo matyti. Vokietijos imperija nepajėgė gelbėti savo forpostų, nors jos viršūnių diplomatija ir padėjo kryžiuočiams. Karą prieš vokiečių ordiną popiežius tradiciškai vertino kaip susidėjimą su maištininkais prieš karinę bažnyčios korporaciją. 1457 metais Kazimiras buvo ekskomunikuotas. Pakilo prieš nepopuliarų karą mažosios Lenkijos opoziciją. Lenkijos sunkumai – kažkiek stiprino net ir anemišką Lietuvos politiką. Nesutarimų svorio centras iš valstybės egzistencijos ir suvereniteto srities vis labiau slinko į pasienio ginčių sritį. Nors 1458 metais mirė Jonas Goštautas, spaudimas Lenkijai dėl vakarų padoliais net lygų. Pasinaudojusi Kazimiero pergalę prieš mažlenkius 1459 metų rugsėjo Petrakavos Seime, Ponų taryba 1460 metais vėl iškėlė šį klausimą ir rengėsi net karo veiksmams. 1461 metų pavasario diduomenės Vilniaus suvažiavime Kazimirui pavyko atremti atsinaujinusius bandymus iškelti Simoną Lelkaitį valdovo vietininku ar submonarchu. Taip veikdama tam tikrą perspektyvą Lietuvos ponų taryba turėjo. Mat Lenkijos įtaka sklido į Krymą, genujiečių koloniją Kafą, 1462 metais Liepos mėnesį pripažino Lenkijos viršenybę. Sustiprėjo Lenkijos pozicijos Moldavijoje. Į tiesioginę karalystės valdžią išmirus vienai mozūrų kunigaikščių šakai pateko Belzas. Visu tuo Lenkija veržė kilpą aplink didžiosios Lietuvos kunigaikštijos pietų sienas. Todėl 1462 metų vasaros pabaigoje Bratslavo seniūnas Mykolas Čartoriskis prie pietų Bugo sunaikino žygiuojant į Krymą Lenkijos algininkų dalinį. 1463 metų sausį ultimatyviai buvo atnaujintas vakarų podolės reikalavimas. Dabar vilkinimo taktikos prireikė jau karo išvargintai Lenkijai. Į Lietuvą atvyko kališo vaivada Ostrorogas ir didysis maršalka Jonas Ritvenskis. Prasidėjo darybų numatymas ir nukeilinėjimas, kurio metu Lenkai Lietuvai pasiūlė užsikariauti skalvos ir nadruvo žemės, o patį vokiečių ordiną planavo iškelti į vakarų podolę. Ponų taryba gerai suvokė, ką Lietuvai reiškia pulti net ir ordino pasienio pilis kaip Klaipėda, Tilžę ar Ragainę. Lietuva kariauti atsisakė, o Lenkijai vėl pavyko išvengti darybų dėl vakarų podolys. Žemaičiai iki pat 13 metų karo pabaigos akilai saugojo savo sienas. 1466 metų vasarį jie sunaikino mėginusį į Prūsiją prasibrauti livoniečių dalinį. Vokiečių ordino jėgos įseko ir 1466 metais spalio 19 dieną buvo sudaryta Torno taika. Vakarų Prūsija ir Barmija su turtingiausiais miestais, stipriausiomis pilimis, tarp jų ir Marijamburgu, geriausiai dirbtomis vokiečių kolonistų žemėmis atiteko Lenkijos karalystėj. Ordinui liko rytinė jo teritorijos dalis, apgyventas Sambių, kolonizuojama mozūrų, lietuvių ir kuršių, ir neturinti įskyrus karaliaučių didesnių miestų. Ir šioje dalyje Vokiečių ordinas turėjo pripažinti Lenkijos viršenybę. Torno taika nutraukė net ir iliuzinius Vokietijos imperijos ryšius su Vokiečių ordinu. Lenkijos suzerenitetas nusitėsi pajūrių iki Klaipėdos, o teorinių pretenzijų srityje net ir į Livonijos ordino žemės. Svarbesnės, aišku, buvo politinės ir ekonominės karo pasiekmės. Lenkija užvaldė Vyslo žiotis ir turtingesnius už savo sostinę vokiečių miestus. Kaip tik 15 amžiaus viduryje suintensyvėjęs jos javų eksportas dabar galėjo vykti per šaliai priklausančius uostus. Lenkijos politinė hegemonija rytinėje vidurio Europos dalyje galutinai įsitvirtino. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje po Torno taikos prarado galimybę grasinti Lenkijai dėl vakarų padalys. Tačiau ji vis dėlto išlošė kitur. Ginčas su Lenkija dėl Lietuvos suvereniteto įsisenėjų, nustojo buvęs prioritetinę aktualiją. Lenkų politikai pamatė faktinės padėties privalumus ir tuo pačiu teisinis hegemonijos įforminimas jų planuose nusikėlė į norimą, bet ne kategorišką perspektyvą. Įveikių klotis pateisino Alšėnų grupuotės žingsnį ir jos pasirinktojo valdovo politinę liniją. Torno taika buvo sudaryta baigiant gyventi pirmai lietuvių kartai, nemačiusiai savo krašte karų ir turinčiai vilties, kad to nematys ir jos vaikai. Lietuvai atsirado galimybė įsitraukti į Europos gyvenimą kaip valstybei, tačiau politinį jos bendravimą su Europos šalimis tebe kontroliavo Lenkija.